الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار najveća zahvala i sva hvala pripada Allahu te bareke wa ta'ala njega slavimo njega veličamo I od njega oprost. A i za uputu molimo. Koga Allah te bareke od tala uputi? Ne postoji niko. Ne postoji ni jedna sila koja će ga sa tog puta odvesti u zavodu. A koga on te bare od tala ostavi da živi u zabludi. Niko osim njega te bareke u oteala ne može ga uputiti na pravi put. A zatim najispravniji govor, najbolji govor je govor našeg stvoritelja. A najbolja je uputa i jedina uputa je uputa koja nam je hodilo Allahu najdraže stvorenje Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. A najopasnije stvari po islamu su stvari koje nisu utemeljene na riječima Allaha i njegova poslanika. Pa su i ljudi pripisali Allahu Tebare Kevotala. A to su novotarije. Draga moja braćo, veličamo Allaha Tebare Kevotala u im danima kurban vajrama. Veselimo se zato što je ovo naš praznik Osim njega ramazanskog, mi drugog nemamo. Samim tim i ne priznajemo ni jedan drugi praznik. Ovo je dovoljno. Ko kaže, kaže Allah te bareke o tala. El jaume kveltu nekom dinekom. Danas sam vam vjeru vašu savršio i blagodat. Prema vama upotpunio i zadovoljno sam da vam islam bude vjera. Rasul Ali Siratu Veselam kaže u hadisu da su svi oni džahilijetski praznici, prvi maj, rođendan, nova godina, kršćanski blagdani, što svakako i jesu, zamijenjeni i sve ono što je došlo sa njihovim djedovima, zamijenjeni ova dva. Ramazanski kurban bajram, drugi nema. Iskušenja koja prate muslimane, nisu samo na nama i sa nama. Mnogo bolji Allahu draži od nas su bili iskušavani da bi stigli na cilj. Iskušenja služe da bi se ti očistio i da bi ušao u džennet. Samo se lud može smrknut kada vidi iskušenje. Jer kada vlasnici iskušenja vide šta im je Allah pripremio u džennetu. Tako mi njega. Voljeli bi da ni jednog trenutka na dunjalku nisu ostali, a da nisu bili iskušani. Jer kada budu upitani jesu vas ko zostavio ili vas ko mučio, ne ništa. Ništa! Zato što su dobili nagradu. Jedno od najvećih iskušenja u istoriji čovečanstva je Ibrahim ali i salatu wasalam. Svi znamo koliko je bio iskušavan. Bacili su ga u vatru. Nisu mu mogli ništa. Nije imao poroda. Pa mu je Allah se bareke u otala obznanio i uputio, primio njegovu dovu. Pa mu se rodio Ismail ali i salatu wasalam. Njegovo djete. Njegovo djete. Ibrahim ga je toliko zavolio da se to ne može riječima opisati. To je djete bilo rob Allahov. Odano Allahu te bareke u oteala. Pa Ibrahim alaih salatu veselam podučavao svoje djete dinu. A njegov sinčić bi mu pomagao. 86 godina Ibrahim alaih salatu veselam nije imao djete. Možete onda zamisliti kakva je sreća bila kada je dobio Ismaila ali i selatu wasalam. Međutim, oni koji su najbliži Allahu, oni su najviše iskušani. Sve što smo bliži njemu, sve smo više iskušani. Zašto? Pa zato što mu se približavamo. Upravo zato. Da Allah pokaže, jel to radimo radi njega, ili radi Amerike. Sve što smo bliži Allahu, sve što mu više žurimo, sve smo više iskušavani i samim tim sve su nam više otvorena vrata ka putu, ka džennetu. I tako Ismail Ibrahim ali salatu wasalam i njegov sinčić jednog dana su bili obavješteni od strane Allah te bareke od tada. Taman kad mu je sin počeo pomagati kaže njemu otac Ibrahim ali salatu wasalam o sinko moj kaže ja bu ne je eni arara fil menami kaže o sinko moj usnu sam vidio da te trebam zaklat pa šta ti misliš Gledajte vjerovjesnikovog, ali sada to se lao sla. Kaže, o sinko moj, usru sam vidio da te trebam zatvar. Pa kako je tvoje mišljenje? Odgovara njegov sin. Zbog čega Ibrahim, ali sada to se o ovako velikoj odluci razgovara sa svojim sinom. Mogao je to da obavi u snu, tako dok je spavao Ismail ili nekako iznenada. Zašto sa njim razgovara? Zato što je želja babe da njegov sin ima veću nagradu. Zato kaže, razgovara sa njim, sinko moj, došao je propis od Allaha, moram da te zakonje, pa šta misliš? Gledajte što odgovara sin odgojen kaže Ismail ali se to selam Kale ja abeti fal ma tu'mer Oče moj Onako kako ti se naređuje uradi Allahu akbar Mi zašto babo Pa ja sam tvoj jedini sin Pa toliko nisi imao djeci Ni jednog jedinog pitanja Nego je sin podučen da Allah naređuje da klanjaš, da Allah naređuje da postiš, da Allah naređuje da mora života. Sin je naučen tevhidu. Pa Ismail zato ovako i nastupa. Ovo će moj uradi kako ti je naređeno. A Ibrahim, ali se na to sram, nije mu rekao sine, naređeno mi je, tako? Nije rekao naređeno je, a sin odgovara. Uradi kako ti je naređeno, babo, nema tu prigovora. I onda ide jedna ogromna lekcija. Još veća lekcija od samih prethodnih. Sin koji zadivljuje svojim imanom i govorom. Kaže Ibrahim Ismail, ali to selam svome babi se teđidu ni inša Allahu min asabirin. Kaže, i vidjet ćeš, ako Bog da babu, da ću biti strpljiv. Ovo je vrhunac odgoja. Nije rekao Ismail, vidjet ćeš, bit ću strpljiv. Jel tako? Nego vidjet ćeš, inša Allah, da ću biti strpljiv. Nemoj se busat svojim imanom da kažeš ja mogu sve uradit ja ću to uradit ne ne ne ne inša Allah ćeš uradit zato on kaže vidit ćeš da ću biti strpljen i odluka je pala u par minuta bez raspravljanja zašto kako pa ja sam tvoj sin jedinak ostaćeš babo sam toliko godina nisi imao djece ja sam ti prvenac Zašto sada me kolješ? Ni jednog jedinog pitanja. I odlučiše Ibrahim, ali sada to sram i njegov sin, da izvrši ono što Allah naređuje. Zatim ide kulminacija događaja. Ponovo Ismail, ali sada to drži nama lekcije. Allah molim da nas sastavi sa njim u džernetu. Kaže Ismail, ali sada to Kada je Ibrahim uzeo nož, braćo moja, dobro vratite pažnju. Kada je Ibrahim a.s. uzeo nož, kaže Ismail, babo, babo moj, okreni mi glavu dol, kad me budeš klao, jer ako me budeš gledao, dok budeš klao, može te samilost ufatit pa ćeš prestati. Možete sami ufatit pa ćeš prestati. I kaže Allah te bareke od tala, falemma aslama. i mi dvojica šta? Poslušaš. Ni dvojica poslušaš. Pa Ibrahim ali se da to se ram, kada je uzeo nož i okrenuo sina, i pritisnuo nož uz vrat, i počeo da kolje, ali nož neće. Neće nož da reže. Kako? Isto ko što vatra nije htjela da sprži Ibrahim, ali salatu wasalam. Tako neće ni nož. Kada Allah naredi nešto, to ima da bude. A sin je vikao, babo jače. Još sam živ. Kolji. Ibrahim vuče, neće. I onda Allah te barake od ta'ala kaže وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ I mi ga zonu smo. tebareke ke utala dozva Ibrahim ali sratu selam. Stani, kada se Ibrahim ali sratu selam okrenuo, zato šta je ugledao? Ugledao je Meleka Džibrila kako nosi ovna. Kaže Abdullah ibn Abbas, radijallahu an, kaže, ovan je pasa obroncima dženeta 40 godina. Bio je bijel, rogat i krupan. rekao Ibrahim a.s. Ovo ćeš zaklat. Evo Ibrahime, ovo ćeš zaklat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Od tog dana, braćo moja, pa do danas, muslimani kolju kurban, Ljudi ga kolju sa različitim nijetima. Neko možda ima samo meso. Šta znači kurban? Kurban znači mi, gospodar naš, slijedimo put Ibrahima ali se ratu ocelam. Mi, gospodar naš, žrtvujemo sebe, svoje imetke i svoju djecu, i svoje sinove, i kćeri, i žene, i imanja, i njive, i auta, i novac, i trud i život ako treba za tvoj vjer. To znači kurba. Sve ćemo dati gospodaru naš. Pa nas kurban počeća na žrtvu. Allaha radi. I kad god konješ kurban, sjeti se dobro. Ovi naši danas riječi. Znaš sigurno, zato je najbolje da kad hoćeš da zakonješ kurban, da ga odvojiš od malena kažu neki islamski učenjaci. Da bude janje, da ga zavoliš, da ga posebno paziš i maziš. Pa kad dođe vrijeme, pa man kad ga zavoliš, jedino ako nisi hajvan, je tako? Pa ne mereš. Mačka, mačka, pa insan zavoli, tako? I onda, voljenog ovna, ono janje koje si odgajao, žrtvuješ Allaha te barke u radi. Zato je pouka iz ovih riječi, braćo moja i sestre, da se moramo žrtvovati. U mene gledaj, nemoj se igrati. Da se moramo žrtvovati za Allahovu vjeru. Morate zapamtit, poštovani džemate, cijena ovih ibadeta je skupa. Cijena ovih ibadeta je skupa ali nije li džennet jeftin? Nemojte mislit da ćemo ući u džennet ako ne budemo prošli iskušenja. Nekada nam je nešto bilo iskušenje, gledajte danas. Zbog čega nam je ono prije palo u zaborav? Allah najbolje zna, samo zato što smo ga prošli na ispitu. Pa nismo stali. Zato zapamtite dok smo živi na ovom dunjalku, bit ćemo iskušavani. Dok smo živi na ovome dunjalku, bit ćemo iskušavani. Jer će Allah preko onih koji pređu barijere iskušenja pokazati novotarima, pokazati svim partijama, svim opcijama šta je njegova vjera, kako se žrtvuje za njegovu vjeru i to će pokazati. Koliko treba da se žrtvuje? Sve dok ne kažu da nismo normalni. Za ovo se moramo naoružati imanom, Kur'anom, ibadetom, ne rekla kazala, ne svađama. Ima žene da postiću muževe, kad ga nema na sada, dik se, slobodno ti je halal, žezni ga vodom. Šolji vode i u glavu, ustani. Za uho ga povuti, dik se na sada ja znam, ti sediš uopće napolje, si žena, slobodno ga digni. To je za dobro i svi u nas. A i tam isto tako muž žen. Danas mi, uz Allahovu dobrotu, volju i pomoć, mnogi su žrtvovali i daju žrtvu Allah radi. Allah molimo da im to primi. Nemojte da zaboravimo pored toga što danas se radujemo, tako? Nemojte da zaboravimo da danas mnogi muslimani su u zatvorima. Mnoge sestre su u zatvorima. Mnogi ali mi i učenjac su u zatvorima. Nemojte ih zaboraviti u dobama. Danas mnogi bivaju zaklani od strane šija, rafidija i ostale sorte kufra diljem muslimanskog svijeta. Nemojte zaboraviti da danas ljudi koji su najbolji na zemlji sa puškama u ruci čvrsto brane i radi koji mi ponosno dižemo glavu. Islam, Kur'an i Sunnet. Nemojte ih zaboraviti u svojim dobama. Danas mnogi neće imati šta da pojedu. Danas mnogi od žestine granata i pucanja i siline udaraca aviona i bombardovanja neće moći da uživaju kao mi što uživamo. U blagodatima ovog mešćida Danas mnogi, i nemojte ih zaboraviti, jurišaju, jer su primorani na neprijateljske rovove i tenkove. Allah molimo da im pomogne da pogode svoje ciljeve. Danas mnogi uzdižu liječ Allahovu na zemlji iz zatvora. Iz mučeničkih zatvora. Vantanamo. Da ne spominjem koliko je muslimana i muslimanski danas obešašeno. Danas mnoge muslimanke dozivaju pomoć. Danas mnogi muslimani dozivaju pomoć. Da se pomogne. Mi im poručujemo. Riječi, riža i grah ne pomažu. Njima ne trebaju tene ni patike. Njima ne treba makarona ni pašteta. Njima treba oružje. Njima treba ulema. Treba im muđahidi ljudi koji će ih povesti kao lahu. A ne za izborne kutije. Molim Allah te bareke o tada da im pošalje ovakve ljude. Allah molim da pomogne muđajde. Allah molim da pomogne našu braću u Siriji. Allah molim da pomogne našu braću u Siriji. Allah molim da pomogne našu braću i sestre u Siriji. Allah molim da pomogne našu braću u Afganistanu. Allah molim da pomogne našu braću u Iraku. Allah molim da cijedini muđahide, da uzdignu Allahovu riječ na zemlju. Allah molim da se nas kine ovo poniženje. Allah molim da se nas kine ovo poniženje. Allah molim da nas učusti da izdržimo. Allah molim da od naše djece račine vojsku kao što je Halid ibn Valid, kao što su Ebu Bekr, kao što je Omer. Allah molim da učini da naša djeca ne budu kukavice, da naše majke rađaju muđahide. Allah molim da od naših sestara učini kao da budu, kao što su bile majke pravovjerni. Allah molim da nam podari ozbiljnost, da nam podari tebeku, da nam podari snagu, da nam podari iman, da nam podari oslonac samo na njega. Allah molim da nam podari zaštitu. Allah molim da nas zaštiti. Allah molim da nas zaštiti. Allah molim da nas zaštiti. Allah molim da nas zaštiti. Allah molim da nas zaštiti. Allah molim da nas zaštiti. Molim Allah barek o ta'ala da nam skloni munafike, da nam skloni i kolebljivce i smutljivce. Allah molim da i otjera iz naših redova. Allah molim da učvrsti naše redove. Da učvrsti naše redove. Da učvrsti naše redove. Allah molim da podari bereketa ovim mjestima. Allah molim da podari bereketima u ovim bereketa ovim mjestima i njima slišim. Allah molim da nas uzdigne. Allah molim da, nas, da nam podari ponos islamom, kuranom i sunnetom. Allah molim da učini od nas one koji se nikad neće pokolebati na putu zdanja njegove riječi. Allaha molim da uzvisi islam i muslimane. Allah molim da uzvisi islam i muslimane. Allah molim da uzvisi džihad i muđahide. Allah molim da uzvisi islam i muslimane, a da ponizi kufri nevjernike. Allah molim da sve one koji su spremili svoje sinove u borbu protiv islama i muđahida, da ih vrati u sanducima. Allah molim da, se, da njihove majke plaću ko što naše plaću. Allah molim da učini da njihove sestre plaću ko što naše sestre plaću. Allah molim da njihovi očevi ostaju bez sinova, ko što naši očevi ostaju bez sinova. Allah molim da im se osvijeti rukama muđahida i rukama muslimana. Allah molim da sjedini srta muslimana. Allah molim da sjedini srta muslimana. Allah molim da sjedini srta muslimana. Allah molim da učini da se ovih prostora krene zastava la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. Allah molim da nas učusti. Allah molim da od nas skloni tugu, tugu, jad, bijedu, neimaštinu, kukavišluk, strah, razilaženja, svađu i razdor. Allah molim da nam omrzne sve ove stvari, a da nam omijeli iman i islam i borbu na njegovom putu. Molim Allah te bareke od tada da oprosti imen imama i molim ga subhanahu od tada da nas sastavi u džennetu sa poslanicima, šehidima i sa istinim. I želim da vam čestitam bajram riječima te kabel Allahu minal minkum ili bajram šerif mubarek osum. Allah vam ukabulio vaše ibadete.